Lūkšana. Uz brīdi aizver acis, atver savu sirdi un sajūta mīlestība, kas no tās plūst. Pievienojies maniem vārdiem ar visu savu prātu un sirdi, un tu sajūtīs, ka mūs vieno mīlestība. Mēs kopā skaitīsim kādu īpašu lūkšanu, kas ļaus mums sazināties ar savu radītāju. Koncentrējies uz savu elpošanu, nedomā par neko citu sajūti, kā izplešas tavas plaušas, lai izpildītu cilvēku lielāko vajadzību, ielpotu gaisu. Dziļi ielpo un sajūti, kā gaiss ieplūst tavās plaušās. Gaiss ir mīlestība. Līdz ar gaisu tevi ieplūst mīlestība. Ievelc plaušāts vēl gaisu, līdz tavs ķermenis sajūt vajadzību no tā atbrīvoties. Izelpo un atkal sajūti baudu. Kad mēs izpildām kādu savu ķermeņa vajadzību, mēs izjūtam baudu. Elpošana ir bauda. Pietiek tikai ar elpošanu vien, lai mēs justos laimīgi un dzīvespriecīgi. Pietiek ar to, ka esam dzīvi. Izjūti baudu, ko tev sniedz dzīvošana, mīlestība.